Bajau, popolo en aquo. Studo fare de universitatoi de Copenhago, Cambridge cae Californio montris che Bajau, popolo vivanta en Indonesio, havas grandain lienoin, resulte de mutatio. Protio, ili povas libere plongi en la aquon gis profundo de septec metroi. Plongiado en aquon estigas en la homa corpo in por adaptigio cae sparado de oxigeno, inter alie fare de la lieno. Oni nun documentis genetican changion quiu favoras la vivon en aquo. Dum pli ol mil iaroi, popolo Bajau vivas en flossantai domoi en la sudorienta Asia Maro quasau mar ciganoi. Nun ili fixigas en Indonesio, kie ili estas conatei pro sia exterordinara capablo en acvigi dum longa tempo. Per pesiloi cae lignai oculvitroi, ili nagias profunden gis septec metroi. Laudire, ili successas resti en la aquo dum plurei minutoi sen interrompe ultrasonografia examenado de iliai lienoi montris che citiu estas quindec procento in pli grandai compare con la lienoi de naibara popolo saluan, quiu vivas plei ofte surtere. Citio estigas grandan sparadon de oxigeno. Per geneticai esploroi, oni trovis la precisan genon quiu reguligas tiun malsamezzon. Tio geno influas anco la productadon de tiroida hormono. Unua foie oni documentis genetican adaptigion al aquo plongiado en homoi. Curiose che ancao iui spezoi de focoi havas proporzie granda in lienoin. Oni iam montris che cun de la lieno liveras croman quanton da oxigeno en la sangon qui povas atingi gis nau procentoin. Tiu el trovo havas gravan consequensoin lau biologia cae antropologia vid puncto. Tio motivos plida studoi pri la vivo cae fisiologio de aliai mar popoloi, la Thailanda popolo Moken, cae alia numo en Suda Coreuio. ia assertas che multei el ili estas sub minazzo de malapero, cae tio estus perdo cultura, lingua, cae scienza, lau generala senso. La popolo Bajau vivas tradicie sur velbarcoi, nun tempe sur etai insuloi foie en villagioi construitai en forai locoi sur coraloi en Borneo, Birmo, cae Tanlando. Ilis si povas nec legi, nec scribi, ili ne mesuras la tempon. Virinoi acusas en cabanoi, construitai sur stangoi. Ili pasigas plei grandan parton de sia vivo en la aquo por fish captado. Por tio, Ili simple usas lansoin. Ilia vitcapablo en la aquo estas trebona, sed iliai timpanoi ofte suferas lesoin pro profundae plontioi.